บุ๊กทูเจ็ดเดมหมายเลขชีสลาดิฉันนับป o ชีตามหนึ่งสองสาม Jedna, dvě, ส ř i ดิฉันนับถึงสาม Počítám do tří. ดิฉันนับต่อไป Počítám dále. สี่ ห้า หก Čtyři, pět, šest. เจ็ด แปด เก้า Sedm, osm, devět. ดิฉันนับปชีตามคุณนับปชีตาชเขานับปชีตาหนึ่งที่หนึ่งหนึ่งพรีสองที่สองสาม ที่สาม สี่ ที่สี่ห้า ที่ห้าหกห้าที่หกเจ็ด ที่เจ็ดเซดมเซดมีแปด ที่แปดอสมอสมีเก้าที่เก้าเดวิเเดวาตี